თავი სამი. კლავ შევიდა სინაგოგაში და იყო იქ ხელგამხმარი კაცი. და უთვალთვალებდნენ მას, ნახოთ, შაბათს თუ განკურნავსო, რათა ბრალი დაედოთ მისთვის. ხოლო მან უთხრა ხელგამხმარ კაცს, შუაში დადეგ. მათ კი უთხრა, რისი ქმნა შეიძლება შაბათს? კეთილისა თუ ბოროტისა? სულის ცხონება თუ წარწყმედა? ხოლო ისინი დუმდნენ. რისხვით მოავლოთვალი შეკრებილთ, მათი გულქვაობით დამწუხრებულმა, და უთხრა ხელგამხმარ კაცს: "გაიწოდე შენი ხელი." მანაც გაიწოდა და კლავ გაუმთელდა, როგორც მეორე. გამოვიდნენ თუ არა ფარისევლები, სასტრაფოდ მოითათბირეს ჰეროდელებთან ერთად, როგორ დაეღუპათ იგი. მაგრამ იესო მოწაფეები თურთ ზღვის პირას გავიდა და მიყვა მას დიდძალი ხალხი გალილეიდან და იუდეიდან. იერუსალიმიდან, იდუმეიდან და იორდანეს გაღმიდან. ტიროსისა და სიდონის მხარის მცხოვრებთაც შეიტყეს მისი საქმენი და მრავალი მივიდა მასთან. და ხალხმრავლობის გამო თავის მოწაფეებს უთხრა: "ნავი გამიმზადეთო, რათა არ შეევიწროებინათ იგი." ვინაიდან მრავალი განეკურნა, ასე რომ ყოველას ნეული აწყდებოდა, რათა შეხებოდა მას. მისი შემპურეუც მინდური სულები მის წინაშე ემხობოდნენ და ყვიროდნენ. შენახარ ძეხმთისა ხოლო ესო მკაცრად უბძანა მათ, არ გამთქვათო. მერე ავიდა მთაზე და მოუხმო მათ, ვინც თვითონ სურდა, და მივიდნენ მასთან. აირჩია თორმეტი, რათა ყოფილიყვნენ მასთან და საქადაგებლად წარეგზავნა ისინი. და რათა ჰქონოდა ცნეულთა განკურნებისა და ეშმაკთა განდევნის ძალა. აირჩია თორმეტი, და სიმონს სახელად უწოდა პეტრე. ხოლო იაკობს ზებედესას და იაკობის ძმას იოანეს უწოდა ბოანერგეს, რაც ნიშნავს. ქუხილის წენი ანდრია და ფილიპე, ბართლომე და მათე, თომა და იაკობ ალფესი, თადეოსი და სიმონ კანანელი. და იუდა ისკარიოტელი, რომელმაც გასცა იგი. მივიდა სახლში და კლავ შეგროვდა იმდენი ხალხი, რომ პურის ჭამა ვეღარ შეიძლეს. გაიგეს მისმა ახლობლებმა და მოვიდნენ, რათა შეეპყროთ იგი, ვინაიდან ამბობდნენ, შეიშალაო. ხოლო იერუსალიმიდან ჩამოსული მწიგნობრები ამბობდნენ, ბელზებული ყავს და ეშმაკთა მთავრის შეწევნით აძევებსო ეშმაკთ. მაშინ მოუხმოდა იგავით უთხრა მათ, როგორ შეუძლია სატანას სატანის გაძევება? თუ სამეფო თავის თავს განეყოფა, ვერ გაძლებს ის სამეფო. და თუ სახლი თავის თავს განეყოფა, ვერ გაძლებს ის სახლი. ხოლო თუ სატანა წინა ხუდგება და განეყოფა თავის თავს, ვერ გაძლებს, არამედ ახლოა მისი აღსასრული. ვერც ვერავინ შევაძლიერის სახლში და გაძარცვავს მას, თუკი თავდაპირველად არ შებოჭავს ძლიერს. მხოლოდ ამის შემდეგ თუ შესძლებს გაძარცვოს მისი სახლი. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, ყოველი ცოდვა და გმობა მიეტევება კაცთ, რამდენსაც უნდა ხმობდნენ. მაგრამ ვინც იტყვის სულის წმიდის გმობას, არა აქვს მიტევება უკუნისამდე, არამედ ღირსია საუკუნო სასჯელისა. ასე თქვა, იმიტომ რომ ამბობდნენ, უწმინდური სული ჰყავსო. მოვიდნენ მისი დედა და ძმები, გარეთ გაჩერდნენ და კაცი შეუგზავნეს დასაძახებლად. დიდძალი ხალხი ეხვია გარს, როდესაც უთხრეს: "აჰა, დედა შენი და შენი და ძმანი გარეთ დგანან და გკითხულობენო. ხოლო ესო მიუგო მათ: "ვინ არის დედა ჩემი, ან ჩემი ძმები?" თვალი მოავლო ირგვლივ მსხდომთ და თქვა: "აი, დედა ჩემი და ჩემი ძმები. რადგან ვინც ახასრულებს ღმერთის ნებას, იგია ჩემი ძმაც, ჩემი დაცა და დედაც."